qachonki mo'min jamoa o'zining iymonini mustahkam saqlab qolar ekan musulmon jamoa o'zining haq yo'lida barqaror bo'lar ekan mushrik bo'lgan kimsalarga kofirlarning qalbiga ulardan qo'rqishlikni haybatni solib qo'yadi ana bu haybat bilan bu haybat alloh subhanahu va taolodan qo'rqqanlikning mukofotidir ana qaysi bir jamoa Allohdan qo'rqsa haqiqiy Allohdan qo'rqsa, u jamoadan boshqalarni qo'rqitib qo'yadi Allohdan qo'rqishlik sifati insonlarning qalbida topilmas ekan keyin ularning boshqalar ulardan hech qanday haybatlanmay qolishadi mana tarix buning tamomiy guvohidir mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madinadagi atroflarda yig'ilgan jamoa ashoblar jamoasi juda ozchilik edi ular haqiqiy ollohdan qo'rqishgan edi ana atroflarga butun bularning haybatlari tushib turardi mana